Es ist so, wie es ist, es war so, wie es war, es wird so, wie es wird, wieso. Es ist so, wie es war, es war so, wie es wird, es wird so, wie es ist, wieso. Es sei so, wie es sei, es wäre so, wie es wäre, es wäre so, wie es wäre, wieso. Es sei so, wie es ist, es wäre so, wie es war, es wäre so, wie es wird, wieso. Es sei so, wie es wäre, es wäre so, wie es wäre, es wäre so, wie es sei, wieso. Es ist so, wie es sei, es war so, wie es wäre, es wird so, wie es wäre, wieso. Es sei so, wie es so wie es wäre, es war so, wie es wäre, es wird so, wie es sei, wieso. Sei es, wie es sei, wäre es wie es wäre, wäre es wie es werde, einerlei, zwei, drei. your time. Uh, Магадгүй танд тэмээний домог ярьж өгье. Энэ тэмээ гэдэг юм эрт эрдний одоо чадалтай сайхан гоё тийм юм тийм. Жишээлбэл одоо Монголын одоо заан юм да арсын зааны хүчтэй тийм үү. Тэгээд их гоё тэмээнд одоо эвэр өгсөх, орхон багшаас эвэр өгсөх сайхан гоё болгоцсон. Тэгээд усан дээр ирээд байгаа татж явахлаар чинь залтай бөгөөд би варун газраас варун газраас намайг өөрсөндөө би танд очиж найранд очиод эврээсийн авч яваад ирэй гэжээ. Тэгэхээр анаас сайхан сэтгэлтэй амд эврээ өгсөн чинь тэгээд тэр жигтэй зайлдаад аваад алга болцсон. Нэр усан дээр хэвтэж хүлээж байд. Одоо авцаар чигнэ гэж хүлээгээд одоо гутал тэгдэг тийм зантай болцсон. Тийм байна аа хөгтөм. Тэгээд их сайхан байдгийн байна. Sie sind immer noch bei der Adi Jeremani Hotel. Und es geht auf Deutsch ungefähr so, dass Gott dem Kamel ein Geweih gegeben hat, den Kamel, und sie ganz stolz drauf waren. Und dann sind auf einmal Hirschen dahergekommen. Und einer ganz besonders, ein Hirsch ganz besonders hat dann gesagt, ja, kennt ihr mir das Geweihlein? Hat er zu die Kamele gesagt. Dann haben die Kamele gesagt, ja klar, wenn du das wieder zurückbringst, ja, dann haben sie es ihm gegeben, das Geweih. Und dann ist der Hirsch damit abmarschiert mit dem Geweih. Seitdem warten die Kamele auf den Hirschen. Yeah. Nah, man, nah, man, nah, man. Kou diwen ndane Uman te bon so die Weite an. Sagen Sie mal ehrlich. Ich meine, die. Die Tundrenweite. Wenn Sie gestern Abend schon dabei waren, bei der Radio Jerevan bei der Nachtausgabe haben Sie es ja schon ein bisschen üben können. Wenn Sie noch nicht dabei waren, dann können Sie es jetzt üben. Sie müssen sich die alltäglichen Nachtgeräusche von Zürich einfach ein bisschen ausblenden. Was man da so hört im Hintergrund. Einfach ein bisschen ausblenden und dann sich so hineinbegeben. Oder vielleicht äh, probieren wir es nochmal mit ein bisschen anderem Ablauf. Da geht es vielleicht besser. Oder? Da haben wir jetzt einmal. Da haben wir jetzt einmal. Once more. noch mal ein bisschen weiter. eine sehr aufwendige Operation gewesen, weil das Becken fast total von den äh, Mädchen geteilt wurde. In dem Sinne, dass das Urogenitalsystem im Endabschnitt nicht mehr unterscheidbar war. Solchen Fall hat es schon um 1900 in Österreich gegeben. Damals wurden solche Fälle auf dem Jahrmarkt vorgeführt. Heute ist es eher unter dem Deckmantel der Wissenschaft, dass man seine Neugier darüber befriedigt. Man kann natürlich mit Adorno sagen, wenn wir über solche Dinge reflektieren, sind wir in der gleichen Neugier versteckt und enthalten und befinden uns in der gleichen Neugier wie die Jahrmarktbesucher. Also Wissenschaft äh, feit uns nicht davor, auch in diesen Mechanismus des Begehrlichen hineinzugeraten. Trotzdem, wir bemühen uns ja auf einer <laughs> etwas anderen Ebene alle, äh, da auch Rationalität in das hineinzubringen, was wir selber sind, also in die Vorstellung von uns selber. Und dann ist es vielleicht durchaus akzeptabel, über diese Fälle genauer nachzudenken. Und dann darf man vielleicht kolportieren, dass diese beiden Österreicherinnen die die gleiche Situation hatten, in der also das Urogenitalsystem im Endabschnitt nicht mehr getrennt war, äh, dass die in einer Situation waren, in der eine von beiden geheiratet hatte. Das wurde in der damaligen Gesellschaft trotz aller sonstigen Repressionen akzeptiert, obwohl das äh, rein anatomisch natürlich dann nicht ganz unproblematisch zu deuten wäre. In dem Fall der amerikanischen, vor ein paar Jahren operierten, Ende des 20. Jahrhunderts operierten äh, beiden Mädchen, die drei Jahre alt waren, äh, war die Situation ähnlich, aber man hatte